Անցած շաբաթվա քաղաքական անցուդարձում մեզ համար առավել նշանակալի իրադարձությունը անշուշտ Հայաստանի Հանրապետություն Եվրոպական միություն համապարփակ եւ օնլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրումն էր։ Ինչպես հայտնի է լրահոսից, փաստաթուղթը ստորագրվեց նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության 5-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Հայաստանի կողմից համաձայնագիր ստորագրեց արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Եվրամիության կողմից Եվրոպայի խորհրդի փոխնախագահ, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր մակարդակի ներկայացուցիչ կամ այլ կերպ գլխավոր հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Ստորագրման արարողությանը ներկա էին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Սա առաջին համաձայնագիրն է, որը ստորագրվում է Եվրամիության եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրի միջև։ Համաձայնագրի տեքստը բանակցությունների շեղային է եղել մոտ 15 ամիս եւ նախաստորագրվել էր այս տարվա մարտին։ Նույն օրը Բրյուսելում Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Ֆեդերիկա Մոգերինին ստորագրել են նաեւ տրանսեվրոպական տրանսպորտային ցանցի դեպի Հայաստանի Հանրապետություն ընդլայնման բարձր մակարդակի փոխհմբռնման արձանագրությունը։ Այս փաստաթուղթը միտված է Եվրամիության եւ Արևելյան գործընկերության երկրների միջև տրանսպորտային հաղորդակցության արդյունավետության բարձրացմանը, համատեղ ենթակառուցվածքային առաջնահերթությունների նախանշմանը եւ տրանսպորտային ցանցերի զարգացմանը։ Դարձյալ նույն օրը նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Կարեն Նազարյանը եւ Եվրամիության Եվրոպական հանձնաժողովի շարժունակության եւ տրանսպորտի գլխավոր տնօրինության կողմից գլխավոր բանակցող Կլաուս Գեյլը նախաստորագրեցին Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական միության միջև ընդհանուր ավիացիոն գոտու մասին համաձայնագիրը։ Այդ փաստաթղթով կողմերի համար սահմանվող մի շարք առավելությունների թվում նախատեսվում է նաև Հայաստանի կողմից Եվրամիության միասնական ավիացիոն գոտուն միանալու հնարավորություն, ինչպես նաև ավիացիոն ոլորտում եվրոպական լավագույն փորձի ներդրում Հայաստանում։ Սակայն անդրադառնանք Բրյուսելում ստորագրված գլխավոր փաստաթղթին Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև համապարփակ եւ օնլայնված գործընկերության համաձայնագրին։ Արդյոք այն կարող է լիարժեք առանց քաղաքական ու տնտեսական խոչընդոտների գործել Եվրասիական տնտեսական միության կամ հապաումով ասած ԵԱՏՄ պայմանագրի միանալու մասին Հայաստանի պայմանագրին զուգահեռ։ Ինչպես հիշում եք, Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագիրը գործում է 2014 թվականի մայիսի 29-ից եւ ի սկզբանե միավորում էր Բելարուսի Հանրապետությանը, Ղազախստանի Հանրապետությանը եւ Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Հայաստանը ԵԱՏՄ հիմնադիր անդամներին նույն կարգավիճակով միացավ մի քանի ամիս անց 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում ստորագրելով համապատասխան պայմանագիրը, որն առ այսօր ուժի մեջ է, սկսած 2015 թվականի հունվարի 2-ից։ Մինչ այդ դեռևս 2013 թվականի հոկտեմբերի 24-ին նշված 4 երկրների ղեկավարները հանդես էին եկել Եվրասիական ինտեգրման գործընթացին Հայաստանի մասնակցության վերաբերյալ հատուկ հայտարարությամբ։ Սակայն առաջնորդվելով իր ворթեգրած համակեցության սկզբունքով Հայաստանը երբեք դեմ չէ փոխշահավետ քաղաքական ու տնտեսական կապեր պահպանել նաև եվրոպական ուղղության միջազգային կառույցների հետ։ Այս առումով հատկանշական է, որ Եվրոպական միության հետ նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության համագործակցությունը համարյա ի սկզբանե էր եւ ունի քառորդ դարյա պատմություն։ Այդ համագործակցության հերթական հանգրվան էր 1996 թվականի ապրիլի 22-ը, երբ պաշտոնական Երևանը Լյուքսեմբուրգում ստորագրեց Եվրամիության հետ գործընկերության եւ համագործակցության համաձայնագիր։ Այդ իրավական փաստաթուղթը որ կոչված էր կարգավորելու Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների գրեթե ողջ սպեկտրը, բացի ռազմական ոլորտից, որոշակի արտաքին քաղաքական դրդապատճառներով պայմանավորված ուժի մեջ էր մտել ավելի քան 3 տարի հապաղմամբ 1999-ի հուլիսի 1-ին։ Եվրամիության հետ համագործակցությունը փաստորեն դարձել էր Հայաստանի բազմավեկտոր եւ կոմպլեմենտար արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկը։ Իր շարունակումն այդ գործընթացի շուրջ 10 տարի անց Հայաստանը միացավ Եվրամիության հետ հարաբերությունների կարգավորման նոր ձևաչափին՝ Արևելյան գործընկերությանը։ Մի նախաձեռնություն, որ վերաբերում է հետխորհրդային տարածքի երկրների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելարուսի, Վրաստանի, Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի հարաբերությունների շրջանագին։ Ռուսաստանը հրաժարվեց միանալ այդ շրջանակին, պնդելով Ռուսաստան-Եվրամիություն համագործակցության ձևաչափը, որը չընդունվեց։ Հայաստանը կարելի ասել հիմնականում պատրաստ էր ստորագրելու արևելյան գործընկերության շրջանակներում Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, մինչ այդ որպես պարտադիր պայման բարեփոխումների էր ենթարկվում Հայաստանի գործող օրենսդրությունը եվրոպական իրավական նորմերի չափանիշներին համապատասխանեցնելու համար։ Սակայն, ինչպես ասում են, շապատն ավելի շուտ եկավ, քան ուրփաթը։ Դարձյալ պայմանավորված արտաքին քաղաքական դրդապատճառներով։ Եվ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ից սկսած արդեն իսկ ակնհայտ պարզ էր, որ արևելյան գործընկերության շրջանակի երկրների ղեկավարների առաջիկա Ռիգայի գագաթնաժողովում Երևանին չի հաջողվի ստորագրել այդ փաստաթուղթը։ Բրյուսելը համաձայն չէր, որպեսզի արևելյան գործընկերության անդամության տեղնացու երկիրը միաժամանակ անդամակցի նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը, որին միանալու Հայաստանի համաձայնությունը, որ տրվել էր Մոսկվայում, այլևս քաղաքական օրակարգի գրեթե վճռված հարցերից էր։ 2013-ից անցել է 4 աշուն։ Այդ ժամանակահատվածում տեղի ունեցած եւ շարունակվող աշխարհակաղակական գործընթացները, ինչպես ակնհայտ է, բացի քանակական փոփոխություններից, նաեւ որակական սրբագրումների են ենթարկվում։ Հենց այդ համատեքստում է, որ Եվրոպական միությունը ուրիշների աչքի փուշը տեսնելուց բացի ըստ երևույթին սկսել է տեսնել կամ զգալ նաեւ իր աչքի գերանը այդ թվում բնականաբար նաև Հայաստանի խնդրում։ Մերժելով Երևանի ասոցիացումը, Բրյուսելը անշուշտ ոչինչ չի շահել, թեկուզ այդ ընթացքում ձևական առումով շարունակվում էին երկկողմ հարաբերությունները, այսպես ասած, անգլիական ժպիտի պայմաններում։ Ժպիտ, որը ջերմության նշույլ անգամ չունի եւ ոչ այլ ինչ է, քան դիմացինին սոս սպիտակ ատամնաշարի ցուցադրում, այսինքն զուտ եվրոպական քաղաքավարության շեշտ։ Բայց ըստ երևույթին արևելյան գործընկերության մի քանի տարվա փորձը Եվրամիության մայրաքաղաքին Բրյուսելին գետ որոշ չափով հաղորդակից է դարձրել արևելյան քաղաքավարության կանոններին, հուշելով, որ այն իր հիմքում խարսխված է առավելապես բարոյական արժեքների վրա, ոչ այնքան ճպտացող բերանի, ատամնաշարային բացվածքի տեսքով, որքան հոգու անկեղծությամբ ու հայացքի ջերմությամբ։ Ըստ երևույթին Եվրոպաներուն վերջապես հստակ գիտակցեցին, որ Հայաստանն անկեղծ է ինչպես ԵԱՏՄ անդամ պետությունների, այնպես էլ եվրոպական երկրների ու կառույցների հետ իր հարաբերություններում եւ հետամուտ է բացարձակապես փոխշահավետ համագործակցության։ Ինչու՞ չէ, կարելի է ենթադրել նաև տեսան Հայաստանի հետ համագործակցության կայուն կապերի աշխարհակահական նշանակությունը թերագնահատելու իրենց մոլորությունը։ Առավել ևս հասկացան, որ համաժամանակ երկու միջազգային կառույցներին արևելյան գործընկերության եւ Եվրասիական տնտեսական միության հետ Հայաստանի շերտ համագործակցությունը ոչ միայն չի հակասի ու խանգարի մեկը մյուսին, այլև ընդհակառակը կնպաստի այդ կառույցների խաղաղ անմրթով համակեցությանը, ավելին Հայաստանը կարող է կապող կամ ուժ հանդիսանալ այդ կարելի ասել գրեթե հակամարտ կառույցների միջև։ Առավել եւս, որ արդի այնպիսի բարդ քաղաքական իրավիճակում, երբ հետսհետե ավելի ու ավելի են սրվում Եվրամիություն-Ռուսաստան փոխհարաբերությունները, իսկ փոխադարձ պատժամիջոցները, որոնք ոչ այլ ինչ են, քան բացահայտ մարտահրավերներ, երկուստեք մղում են դեպի անկանխատեսելի արժակատման անդունդ։ Առավել ևս, որ ինչպես հայտարարել է Եվրախորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկն արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովից հետո կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ, մեջբերում է, արևելյան գործընկերությունն ուղղված չէ Ռուսաստանի դեմ։ Դա աշխարհակաղակական մրցակցություն չէ Ռուսաստանի եւ Եվրամիության միջև, այլ իրական գործընկերություն ինքնիշխան երկրների միջև։ Արևելյան գործընկերությունը հանդիսանում է Եվրամիության քաղաքական նախաձեռնություն, որն ուղղված է Եվրամիության հետ արևելյան 6 հարևանների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելարուսի, Վրաստանի, Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի մերձեցմանը մեջբերման ավարտը։ Առավել եւս, որ Եվրասիական տնտեսական միության առաջնային դերակատար երկիրը Ռուսաստանը, ի տարբերություն տարիներ առաջ իր որթեգրած բացասական վերաբերմունքին, Ներկայումս դրականորեն է գնահատում Հայաստանի լիարժեք շրջանակային համագործակցությունը, համագործակցությունը Եվրամիության հետ։ Այս առումով ուշագրավ է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի հայտարարությունը, որ նա կատարել է նախորյակին նոյեմբերի 23-ին։ Մեջբերում եմ Մենք զարգացնում ենք պետությունների, մասնավորապես Հայաստանի հետ մեր հարաբերությունները եւ դա անում ենք փոխշահավետության հիման վրա։ Միաժամանակ հասկանում ենք, որ յուրաքանչյուր պետություն ունի իր արտաքին քաղաքական շահերը, նպատակները, խնդիրները եւ հարգանքով ենք դրան վերաբերվում։ Միաժամանակ հավելել է Մարիա Զախարովան, յուրաքանչյուր պետություն ունի իր արտաքին քաղաքական միջոցառումները, որոնք համապատասխանում են սեփական արտաքին քաղաքական դոկտրինի զարգացմանը։ Ոստի զարմանալի չէ, որ Եվրամիության ղեկավար դեմքերն իրենք են այսօր բացահայտ հայտարարում, որ Հայաստանը միակ երկիրն է Եվրասիական տնտեսական միության անդամներից, որը համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիր է ստորագրել Եվրամիության հետ Արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում։ Այսինքն, կարելի է հասկանալ, միակն է եւ առաջինը, բայց ոչ վերջինը։ Այսինքն, կարելի է ենթադրել Հայաստանն այսպեսով դեպի Եվրամիություն, եթե ոչ մայրուղի, ապա առնվազն արահետ է բացում նաև ԵԱՏՄ անդամ եվրոպական տարածքի մյուս երկրների Ռուսաստանի եւ Բելարուսի համար այնպես որ ինչպես Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշել Բրյուսելում մեջբերում է 2017 թվականն իրավամբ կարելի է համարել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների քառորդարյա պատմության կարևոր հանգրվաններից մեկը, որ նշանավորվում է այսօր այս գագաթնաժողովի շրջանակներում Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրմամբ։ Այն համընդգրկում փաստաթուղթ է, արտացոլում է մեր երկկողմ փոխգործակցության վերջին շրջանի նշանակալի զարգացումները եւ սահմանում դրանց խորացման համար անհրաժեշտ ուղենիչները, ասել է նա։ Հայաստանի նախագահի գնահատմամբ այս համազայնագիրը սոսնոր իրավական փաստաթուղթ չէ, այլ մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների վրա խարսխված այն արժե համակարգի արտացոլումն է, որը մենք դավանում ենք։ Համաձայնագրի հիմքում ընկած են ժողովրդավարության արմատավորման այնպիսի կարևոր դրույթներ, ինչպիսիք են իրավունքի գերակայությունը, արդարադատության ամրապնդումը, պետական եւ հասարակական ինստիտուտների զարգացումը, լավ կառավարումը։ Այս դրույթներն արդնավետ կյանքի կոչելը կենսական կարևորություն ունի մեր երկրում հետագա բարեփոխումները հաջողությամբ իրականացնելու տեսանկյունից, շեշտել է Սերժ Սարգսյանը։ Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին, ինչպես հայտնի է, մասնակցում էր եւ ելույթով հանդես է եկել նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Դժվար չէ կանխավ պատկերացնել եւ ինչպես սպասում էր, հենց այդպես էլ եղավ։ Իր ելույթում նա դարձյալ հողորտաբանում էր Հայաստանի հասցեին, մեղադրելով զավթողական քաղաքականության մեջ, Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հարակից շրջաններում էթնիկ զտման եւ հիվանդ զառանցանքի արդյունք այլ մեղքերի մեջ։ մեջ. Փակագծերի մեջ նշեմ նաև, որ գագաթնաժողովի ողջ ընթացքում Բելգիայի մայրաքաղաքի այդ հատվածում համաժամանակ տեղի էր ունենում ադրբեջանցիների բողոքի ցույցը ընդդեմ Հայաստանի։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տվյալներով ցուցարարների թիվը հասնում էր 250-ի, եթե իրոք այդքան էր, այլ ոչ քիչ նկատի առնելով, որ Բելգիայում բնակվում են հիմնականում այն ադրբեջանցները, ովքեր հայրենի իշխանությունների հավասարակներից մազապուրս ապաստանել են այդ երկրում, կարելի է ենթադրել, որ Իլհամ Ալիև եթե ոչ իր նախագահական ինքնաթիռով, ապա այլ օթային չվերթերով Բաքվից հատուկ Բրյուսել է բերել մի քանի տասնյակ ցուցարարների Եվրոպայի սրտում հակահայկական կարգախոսեր գորալու համար։ Ընդ որում, ճշտի նույն բովանդակությամբ, ինչպիսին իր իսկ Ադրբեջանի նախագահի ելույթներ Բնականաբար, ի պատասխան հարևան երկրի ղեկավարի հերյուրանքների, գաղտնաժողովում հնչել է նաև Հայաստանի նախագահի կշռալդատ խոսքը։ Մեջբերում եմ Ադրբեջանի նախագահը հերթական անգամ անհիմն մեղադրանքներ է հնչեցնում Հայաստանի հասցեին։ Որքան էլ Ադրբեջանը պատեհ կամ անպատեհ փորձում է խեղաթյուրել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության եւ դրա խաղաղ կարգավորման էությունը, միևնույն է, հակամարտության կարգավորումը հիմնված է միջազգային իրավունքի 3 սկզբունքների վրա, այն է՝ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության եւ ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի վրա, որոնք առաջարկվել են հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող միջազգային մանդատ ունեցող միակ կառույցի ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից։ Միջազգային հանրության դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի առնչությամբ արտահայտված է նաև ԵՀԿ Մինսկի խմբի երրանահագահ երկրների ղեկավարների ընդունած հայտարարություններում։ Այս համատեքստում հակամարտության լուծումն առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ ինքնորոշման իրավունքի իրացման պարզապես անհնար է, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի նախագահն իր ելույթում անդրադարձել է նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևերին ուղղված Ալիևյան հղումներին։ Մեջբերում եմ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը երբեք բանաձև չի ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման մասով։ 1993 թվականին ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված 4 բանաձևերը վերաբերել են Լեռնային Ղարաբաղի հատվածում ռազմական գործողությունների դադարեցմանը, ինչից Ադրբեջանը հրաժարվել է։ Եվ հիմա 25 տարի հետո խոսել այն մասին, որ Հայաստանն իր պարտավորությունները չի կատարում, կարծում եմ այժմեական չէ մեջբերման ավարտը։ Արդյոք Իլհամ Ալիևը Լիովին ընկալեց Սերժ Սարգսյանի այժմեական չէ արտահայտության ենթատեքստը, որ եթե վերցանելու լինենք, ապա կնշանակի մեկ բան միայն՝ գլուխ մի տար։ Երևի թե ոչ։ Քանզի տուն դառնալուց եւ կամ մեկ այլ արտերկրյա այցի գնալուց դարձյալ նույն միալար մողամն է հնչեցելու, բայց դա մեր խնդիրը չէ։ Եվ վերջո ամեն ժողովուրդ ինքն է ընտրում եւ անշուշտ արժանի է իր իսկ ընտրած առաջնորդին։